Той упав, той вгору злетів, той втомився від довгих розлук. На землі серед найкращих слів є одне слово найкраще друг. День прийде, і ми сядем за стіл. Час прийде, стануть зайві слова. Я твій друг, ділим горе навпіл, ти мій друг, множим щастя на два. І якої б ти не досяг висоти, хай буде чистою душа твоя, бо справжній друг це наче другий ти, бо справжній друг це твоє друге я.